baramutse ndabahe n'ikaze murano makuru yo kuri uno wa kane agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umushikiranganji wa mbere arangiyome bunyoni aragiriza bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe rejidezo amakosa ahambaye akazi akaba ari mu gihe yari kumwe nabo yagiraniye inama n'abakozi bakuru b'iryo shyirahamwe regidezo ishyirahamwe riharanira agateka k'abafungwa n'imiryango yabo ntabariza risaba ubushikiranganji bw'ubutungane gufata ingingo kugira abanyororo baronkejwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu nyakwigendera barekugwe mu ntara ya gitega muri quartier nyamugari abanyagihugu baho bavuga ko babangamiwe n'ikimanga kuri mikoro kumwe na honera muco buhinga bw'ibyuma muhinga bw'ibyuma mu François ibyo bishyikirizwa n'umushikiranganji wa mbere mu nama yagiraniye kuri wa gatatu n'abakozi bakuru b'iryo shyirahamwe rya leta rijejwe guhingura no gukwiragiza amatara n'amazi Alain Guillaume Bunyoni yagiriza bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe regidezo amakosa ahambaye y'akazi ariko akababazwa n'uko banka guhanwa no kunagura iryo shyirahamwe hamwe kubwiwe gucukura ubutare byadugije ubutunzi bw'igihugu ntibishoboka ko hatagira umuyaga nkuba akurikira umushikiranganji wa mbere arangiye mu igisata cy'ubutare n'agataka kiri ku wundi murongo uhambaye ubwiza kuzamura ubutunzi bw'igihugu cyacu ntidushobora gucukura ubutare cyangwa ngo duhingure ubutare tudafise umuyaga mu bakandi murumva yuko bizunguruka bikongera bikabagarukako leta y'u Burundi ntishobora kwemera yuko ibintu biyangara abantu babona ngo bibandanye ikintu kibwiza ubwiherezo abakozi ba regidezo bakorera za interiere za hehe turarejidezo icyo rero canye gishyirwa imbere na leta mwebwe mukabintambamye ndiko ndavuga intambamyi ncanza no kuri sendika yanyu sendika ikaba iyo umengo niyiza guhagararira abakora amafuti kandi bari mu makosa agaragara birasaba rero yuko ingingo zifatwa n'intumbero itangwa mu bijyanye no kunagura ishyirahamwe mu babambere babishigikira ikijyanye na cash water n'abahe bambere bazi rero cash water ikora atari abakozi bo ngaho muri iyi intambamyi z'uko amakontori ya kashi pawa akwira mu gihugu cyose muri ntambamyi zavuye kuri bene izo kontweri cyangwa izavuye kuri mwebwe mubwiriza kuzishyira la disposition y'abantu haba ku matara haba ku mazi nta ngorane n'imwe muba mufise nta niyo tuba dufise ntushobora gukora ibikorwa utagenzura ko biriko birakoreka neza utongera ngo isuzuma kugira ngo urabe yuko icyo washaka gushika ko wagishitseko Mugisata gisata c'ubutungane ishirahamwe riharanira hagati k’abafungwa n'imiryango yabo ntabariza riratewe impungenge n'abanyororo baronkejwe kigongwe n'umukuru w'igihugu nyakwigendera bakiri mu mabohero bakiri mu mabohero Jean Marie Nshimirimana rongoye iryo shirahamwe agasaba umushikiranganje w'ubutungane gufata ingingo kugira aho bafungwa bari kugweta kuri mikro ya Moyize Misago nk'uko muri bibiri na cumi n'icyenda umwaka ushira wa bibiri na mirongo ibiri umukuru w'igihugu w'icyo gihe nyine cyubahiro petero nkuru nziza yari yagira ikigongwe abanyororo bafise iminyororo w'imyaka itanu n'abandi abatama n'abatamakazi abibungenze ariko icyo kigongo nticyahavuye kijya mu ngiro rero twebwe mu ishyirahamwe ntabariza ni ukuri n'umubabaro kubona hariho abanyororo baba baragabanutse muri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ariko bakaba n'ubu bakiri mu mvuto birateye amakenga ariko kandi tukavuga tuti hariho umwizero dufise ko umushikiranganje w'ubutungane ari gitega eh, abanyororo baramutuye ayo makenga yabo baranamubwira n'icyo kigongwe umukuru w'igihugu yari yagize petero nkuru nziza turazi neza ko yavuze yuko mu minsi zagiye kuboneka inyishu kandi ko azobishikiriza natwe rero turarindiranye nk'abo banyororo n'abandi barundi kuko turazi ko hari imiryango myinshi irindira abantu babo ko bava muri ayo mabohero twebwe rero mu ishyirahamwe ntabariza by'ukuri twotera akamo ubushyiranganji bw'ubutungane n'abandi bose begwa n'ikibazo cy’abanyororo tukavuga rero mu ishyirahamwe ntabariza by'ukuri kubaha umushiranganji w'ubutungane ko duciye kuri we kugira adushikiranye n'icyubahiro umukuru w'igihugu no kurafata ingingo ibereye kugira nabo baze gukora ibikorwa by'iterambere uruganda rwa radiyo isanganiro rukaba rukiriko rurarondera mushikiranganje w'ubutungane kugiragire ico abivuze ko amafaranga yababa miliyoni 180 z'amarundi niyo yinjiye mu kigega ca leta biciye mushikiranganje bw'inyubako bikoresho vya leta no kugwiza uburaro muri ya mezi atatu ya mbere y'umwaka wa 2020 ushira wa 2021 ashikiriza ivyaranguwe kuri wa kane mushikiranganje Deogasias isanganiye umwami yanamenye bamenyesheje ko bikorwa byo kwagura no gusiga ikaburimbo ibarabara bujumbura nyamitanga bigeze ku rugero rw'ibice mirongo icyenda n'icyenda mu bindi byakozwe ngo ni itegurwa ry'igorofa izubakwa muri quartier oyuwa tumukurikira ku bijyanye n'inyubakwa z'uburaro umugambi wo kubaka igorofa Izoba ririmo amazu mirongo ibiri n'ane ku izokubakwa muri karitiye ya oyiwa iri muri zone kinindo ikigo ubuha kizotunganya icyo gikorwa kiriko gitegura ingene uwo mugambi uzotunganywa ugashyirwa mu ngiro mu ntumbero nayo yo korohereza abantu bose igice kiva mu nyamitanga gushika ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyitiriwe Melchior Ndadaye kibirometero mirongo itatu n'ibice ijana gisa n'icarangiye kuko kigeze ku bice mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ku bijanye no kubaka cya kibuga cy'indege cya kabanga mu ntara ya ngozi igikorwa cyo gutanga umuzibukiro ku miryango yasabwe kwimuka kiza cyararangiye mu kwezi kw'indwi kuraye guheze uburyo bukaba bwatanzwe na leta y'u Burundi kubera rero ata z'ikibanza zikihari turi ko turondera uburyo bwo gushobora kucyubaka mu gisata cy'umutekano umuntu azwi ku izina rya nzeyimana za ku imyaka mirongo ibiri n'itandatu yaba ku musozi mihigo komini ntara ya kayanza yakora akazi k'izamu mu nzu y'ubudandarizo yarishwe n'abasuma bari baje kwiba aho yakorera mu ijoro ryakeye ryo kuri uno wa kane ayo makuru aremezwa na musitanteri wa komine kayanza nyandwi gilbert agasaba abanyagihugu muri komine arongoye kuzabarirarira na cyane cyane babicishije muri ya makomite mu umutekano ahurikiyemwo bose nyandwi Jabert akamenyesha ko umuntu umwe mu wakoze ubwo bwicanyi aza yamaze gufatwa akaba afungiwe mu gashoro k'igipolisi mu kayanza kumvuza amatohoza abantu babiri mu gisagara ca gatatu ca komine gihanga mu ntara ya bubanza baraye bafashwe n'igipolisi baca bajanwa mu gashoro k'igipolisi igihanga w'imana Deni na nkuru nziza Jean Claude bagirizwa kuba barakubise umukenyezi yibungenze wo muri ico gisagara mu ndwi iheze ku buryo yasinzikaye cyane acajanwa mu bitaro ashitseyo imbanyi yarafise afise ica iravayo nk'uko mu muryango wo mukenyezi babimenyesha muri pake ibubanza bamenyesha ko bari mu matohoza isanganiro inama isumba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani hano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubudandaji abadandaza bahora bakorera misoko ya Kamenge heruka gusha bagiye kwimurirwa mu kibanza kiri ruhande ya zone kinama mu kurindira kiyo soko isanurwa byashikirijwe na General Agricole Ntirampeba rongoye umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu ujejwe gusanura iyo soko ari mu gihe bariko bashikiriza bidandazwa abadandaza e, eh, bitahi batahiye nayo bamwe mu badandaza ibidandazwa byabo bitahiye baridoga ko basanze byarasahuwe nk'urutubaza jean marie vianney ngendakumana turi ku kibanza cyahoze gikoreramo isoko ya Kamenge yeruka gusha aho kuri no kane umugwi weruka gushingwa n'umukuru w'igihugu wo gusanura yo soko wariko urashikiriza ibidandazwa ku badandaza bakorera mu bibanza aho umuriro utashitse uno mudandaza twavuganye amenyesha ko ibidandazwa vyiwe uko yabisize atariko abisanze ntana kimwe twasanze mu kibanza tusanze ibintu baravyivye byose amagufuri barugura bakongera bakugara wikeka ko ari bandi baba barabikoze bizi abari bajeje security y'indani nibo bazi ingene ibintu byagiye kuko security ndani yari ihari n'inyuma yari ihari aba bakorera muri yo soko ya Kamenge basaba ko bobandanya bakorera muri ico kibanza kitashikiriwe n'umuriro by'ukuri biturabikengurutse kubera ibyashara byacu twabitwaye mu gice twari gushima gose nuko twari kuguma dukorera muri no soko a muri iki gihande kitahiye bo baba badufashije bigenze uko kuri ivyo urongoye umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu jeje gusanura iyo soko amenyesha ko bidakunda ngo kubera ko muri ico kibanza ariho bazotangura ibikorwa byo gusanura iyo iyo soko ya Kamenge dukurikije impanuro z'abahinga ikibanza kitahiye kingana icya kane niho tuzohera mu kubarura banye n’ibintu bitononekaye ariko kandi bose tuzobanza tubasabe bakinjure hanyuma ku kibanza kitahiye ariho hazobanziriza kugira ngo abadandaza bongere bacuruze bakore igikorwa cyabo Generale Agricole Ntirampeba amenyesha ko abo badandaza bahora bakorera muri iyo soko ya Kamenge kubagiye bagiye kwimurirwa mu kibanza cahora mu isoko yifata kibanza ya Kinama. Mu nama tumaze gukorana n'abahinga eka mbere n'abaserukira abadandaza twaramaze kugenzura ibibanza bibiri kimwe rero tukaba dushaka kugitanga ko raporo kugira ngo cemezwe ni kibanza kiri haruhande ya tribunal y'intango tugushimire Jean Marie Vianney ngenda kumana udukogwa twinshi haba mu mirima canke mu rugo ngo biri mu bituma umukenyezi mwirimizi ati atibuka kwa ari umunsi wamuhariwe bivugwa n'abakenyezi bici bari commune muyinga harimo uvuga ko ubuzima bwiwe ari kuruha ngo kuburyo ni yafise imbanyi haraho afatwa nibise ari ku kivi mu mirima akaba ari mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mwirimizi kuri igenekerezo na gatanu ukwezi kw'icumi nkuru tubaza Jodani Nzeyimana twebwe tubyumva ku matwi nta minsi mikuru baduha bubizi ijwi ni iry'umukenyezi yitwa ndabambarire duhuriye mu kayira ni ku mutumba wa cibari aragodotse ava mu mirima umwana ku mugongo uyundi amufashe ukuboko akabido k'amazi mu kundi yirungereye umuganda w'inkwi atwiganira uko akoresha umunsi wiwe dushobora kuva muhera saa kumi n'ambere ngenda nkakora mu murima nsoboye hamara nkasa nta nka saa kumi n'imwe cyangwa saa kumi n'ambiri z'umugoroba uba wafunguye barabikuye hehe ndarinda ngere nkatimba ushitse muhira ushika ucuruhu noruhuka gute kansanza kuvoma tumubajije niba niyo yibungenze ataruhuka ndabambarire atwishuza ikibazo ubotsubara iyo mbanyi nyene iyo mbanyi norugundiho niwo bukumusaka kurya n'ubundi n'ugumuntu na amezi 9 ufata akaruko kugira wibaruke hasigaye nk'iminsi ngara emwe nta n'umunsi n'umwe hari igihe gufatira no ku kivi mu mvugo y'uyu muvyeyi humvikanamwo ukwihebura agateka k'abakenyezi n'akabiza nayo twebwe tutize nta gateka dufise suwize suwutize amenya inda yiwe gusa mwiribara barabara n'abakenyezi benshi ruhuye bagodotse isuka ku rutugu udukwi ku mutwe baremeza yuko ari imvune ariko ku bwabo gukwebera umuryango niryo teka ry'umurundikazi icibari Dioneze Imana radio isanganiro tugushimire jedone nzeyimana amavomo y'amazi yarenga yari yarakamye mu myonga y'amakomine atandukanye mu ntara ya kayanza niyamaze kugarukana amazi kubera ibiti byo mu bwoko bw'imikaratusi byari biteye mu mwonga no ku nkengero zaho akaba ari inyuma yaho ibyo biti byiciriwe mu rukurikirane rw'ishigwa mu ngiro wa mugambi wa leta iwe burundi urambaye wo gukingira ibidukikije ubuyobozi bujerukinga ibidukikije burimo n'ubworozi mu ntara ya kayanza bagasaba abajejwe intwaro ku nzego zo hasi kubandanya bahimiriza abanyagihugu Patrick Sengiyumva nk'uko bimenyeshwa na Daily None Niyonsaba umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimye n'ubworozi mu ntara ya Kayanza iyo ngingo yo kwicira ibiti by'imikaratusi byari biteye mu myonga canke ku nkengera zayo yafashwe kuko byari bimaze kwibonekeza ko amasoko y'amazi atari make mu iyo ntara yari karakama kubera ko imizi y’ibyo biti yakwega amazi menshi ibiharuro bitangwa n'ibiro by'intara ya Kayanza bijejwe gukingira ibidukikije uburimye n'ubworozi bikaba vyerekana ko mu makomine nka Gatara amasoko agera kuri mirongo itandatu nane yari yarakamye agera kuri cumi n’umunani yagarutsemo amazi aho muri komine Rango ibyo biharuro nyene bikere cyerekana ko amasoko agera kuri mirongo ibiri n'indwi kuri mirongo itatu yari yarakamye nayo nyine yagarutsemo amazi ibyo biruko mu gihe muri komine muruta akabahamagarira abajejwe intwaro kuva ku rwego rwa ba musitanteri kugeza ku bakuru b'imitumba guhimiriza abo bataratema ngo bongere barandure bene ibyo biti biteye hafi y'imigezi y'amazi kubikora kugira ngo n'ayandi masoko asigaye ataragarukamwo amazi ayagarukemwo mu kayanza patrick nsengimva ku bwa radiyo isanganiro tuve mu ntara ya kayanza tuje igitega abanyagihugu muri quartier nyamugari batazira mu giswahili mu ntara ya gitega baba ku ibarabara rya gatatu barabangamiwe n'ikimanga ngo ucimbwe n'amazi y'imvura bashikiriza ko bafite ubwoba ko bashobora no guhitanwa n'ayo mazi muri kino gihe imvura yatasuye mu ntwaro mukuru wa zone gitega butoyi usena amenyesha ko hari umugambi wo kubaka amabarabara y'amabuye uri kuratunganywa muri iyo zone arongoye utoye jean de dieu irakoze yahishikiye aha umwanya n'umwanya amazu arabona arashobora kubomagurika tabaye kubereka ikimanga iyi mvura ko yatasuye turatwaba abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri karitsiye nyamugari benshi bita mu giswahili ku ibarabara rya gatatu ahakikujwe ikimanga muri icyo kibanza bagerageje kugabanya umurindi w'amazi mu gutera ibitoke hamwe no gushyira ku nkengera y'icyo kimanga udufuko twuzuye ivu abo banyagihugu bakaba batinya ko amazi ashobora kubatwara narijya imvura yatasuye aha umwanya n'umwanya amazi arabona arashobora kubomagurika natwe kiraduteye ubwoba kweri turatinya nyene tukabura uko tugira nyene kuko amazi aza ari menshi cyane kandi abantu bamara uko baragwa n'ibi bimanga bagasaba abajejwe intwaro ko hotunganywa ibikorwa byo kuzibira icyo kimanga ko mwodufasha kweri kw'iki kimanga mukaraba ikintu mwodukorera kugira mukituzibirire dusaba jeje intwaro kugira barabe ico bodufasha mu ntwaro umukuru wa zone gitega butoyi hussein avuga ko icyo kibazo bakizi akamenyesha ko hari umugambi wo gusasa amabuye mu mabarabara yo muri zone Gitega uriko urashigikirwa n'abanyagihugu kugira haboneka amabarabara meza afise imigende y'amazi mu gutorera umuti icyo kibazo bavuye dufata umugambi hano mu gisagara cya Gitega eh, wo kugira ngo dushobore kwinjira muri wa mugambi wa pavaje aho ishirahamwe rya PTPC ryaduteye akamo yoshobora kuza kudufasha kutwubakira amabarabara y'amabuye maze rero abene gihugu tugasa basabwa gushyigikira uwo mugambi hanyuma bene gihugu batari bake baramaze kuwitabira ndetse hari amafaranga atari make amaze kujya kuri konti ya PTPCE ava mu makaritiye atandukanye kugira ngo eh, dushobore gukira izi ngorane dufise z'amabarabara mabi adafise amakanalizasiyo ibimanga nk'ivyo nyene biribonekeza no ku mabarabara ya kane na gatanu muri iyo karitiye nyene ya nyamugari igitega jean de dieu irakoze ku bwa radiyo isanganiro tugushimire jean de Dieu akaba ari hano turangirije ano makuru nshimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana nshimire francois kimana yatumye amajwi y'abashikira francine ndiho ku yarahagariye yarahagarariye makuru ndabifurize umutaga mwiza